ya san kima kansa ya san darajar kansa ya san sunansa ya kuma san amfaninsa gare shi da sauran al'umma hakika Allah ba abin da bai mana ba cikin mu akwai masu mulki cikin mu akwai masu kuɗi cikin mu akwai ma'aikata akwai masana kowane fanni da ake takama da shi a duniya a cikin mu musulmi akwai mai irin wannan abin da ya rage mana abubuwa biyu ne tak mun ki mu rike musuluncin da kyau mun ki mai koyi da halayen musuluncin a tsakaninmu wannan yasa mu ne a baya a jahilai sun fi yawa a cikinmu marasa abin yi sun fi yawa a cikinmu masu tada rigima da fada da tashin hankali sun fi yawa a cikinmu mabarata matsiyata matsorata sun fi yawa a cikinmu tare da addininmu ba haka yake ba addininmu addini ne na ilimi ayar da aka sauka wa manzo Allah ta farko ta ta ayi karatu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq wa karatu ya hada karatu kashi biyu karatun da zai sanar da kai Allah da addinin sa da kuma karatun da zai haskaka maka zamanin da kake ciki hakika an yadda dukkan masana sun faɗa ƙarfin al'umma duka yana cikin karatu ku karatunku gwargwadon ƙarfinku domin duniya tana takama da ƙarfi ne iri hudu kuma da a cikin karatu ake sa, akwai shi kan kansa ƙarfi na karatu ɗin gwargwadon yawan masu karatunku masu iliminku gwargwadon yadda aka san ku a duniya da gudunmawar da kuke bayarwa ƙarfi na biyu shine ƙarfin tattalin arziki yau tattalin arzikin duniya da ilimi ake yin sa da noma da kiwo da masana'antu duka wannan sai da ilimi an daina noma irin na da noma na ci da ƙarfinka iya ƙwarin gadon bayanka da tsawon fatanyarka iya abin da za ka samu a gonarka an wuce wannan noma yanzu ya zama ilimi yadda kake da gona ƴar kaɗan amma ka noma abin da zai ishe ka ka ci har shekara kuma ka siyar ka yi bukatunka ya an wayi gari manoman manomanmu kaso saba'in da biyar ba sa iya noma abin da zai rike su kafin wata zamuna ta kewayo saboda rashin ilimi a cikin harkar noma kiwo ya zama ilimi kiwo yanzu har ma ɗan da dabba za ta haifa kafin ta haife shi an iya sanin ‘ya'ya nawa za ta haifa kuma ana iya sanin madara lita nawa za ta bayar a kullum idan an masa kiwo iri kaza an hada da ilimi kaza da magani iri kaza da abinci iri kaza in ta samu kiyayewa iri kaza har kwan halittar ita kanta saniyar ake samu a samu iri na masu nono da iri na masu ‘ya'ya ba noma kawai ka ɗauki sanda ka kora daji sai abin da ta ci ba ta ci guba yau ta ci mai kyau yau ta ci mara kyau gobe biyar su mutu takwas su mutu biyar su mutu kaza kai shekara kana kiwo amma abin da ka samu bai biya wahalar ba to an wuce wannan a duniyar ilimi sannan haka masana'antu kowace ƙasa ta ɗaga martaba sana'o'inta daga lokal sun zama na duniya muna noma muna kiwo muna ƙira, muna rini muna bugu muna jima muna komai amma har yanzu yana nan yadda yake da ziga zigin mu irin na da ne tun zamanin annabi nuhu shine ake ta banka masa wuta da garwashi lokacin da duniya take kera motoci har yanzu ba mu kera allura ba saboda rashin amfani da ilimi da rashin shugabanci na gari an wayi gari tsinke ma da za a ci tsire in an ci tsire a zita kace da shi wanda kasa waje ake kawa tishu da zaka goge bakinka bayan ka ci balangu wanda kasa waje ake kawo mana tishu ɗin da zamu goge baki saboda rashin karfin tattalin arziki ba ma iya noma abincin da zai ishe mu mun kai mutum miliyan ɗari da 150 a Najeriya amma har yanzu ana shigo mana da abinci to wannan matsala ce wanda ilimi ke ware ta da shugabanci na gari haka nan ta bangaren kafofin sadarwa har yanzu al'adunmu da ɓangarenmu da yankinmu ba mu da wani gidan talabijin namu wanda ya a akan satellite wanda yake baza al'adunmu da addininmu da karatutukanmu da laccocinmu da mu'amalanmu da mutane banda wannan sunna tv da aka samu a wata ƙasa wani bawan allah allah ya saka masa da alheri shine bude talabijin sama da mutum miliyan ɗari suke ganin mu a duniya amma a wata ƙasa fa aka yi ba a Najeriya ba mu da satellite ko ɗaya duk masu buliyoyin kuɗin da muke da su ba mu da satellite ko ɗaya da yake hada addinin musulunci ba mu da wata mujalla ɗaya ba mu da website namu da ke bayyana al'adarmu da ci gabanmu to balle ka zo ƙarfin soja da sauran karfi da ake takama da shi a duniya hana aka dawo ta ɓangaren abin da ya shafi shugabanci inda ma muke wa Allah godiya da bai aiko mana da iska ba irin wacce ya aika America ba a yi mana girgizar ƙasa irin yadda ake a wata ƙasa ba a yi mana balkano irin duwatsun nan su dinga aman wuta gari ya cika da hayaki da gobara gari ya kone gaba daya Allah baya mana wannan ambaliyar ruwa da muke ji ta cinye ƙasa gaba daya ko ta cinye gari gaba daya tare da duk abin nan muna da su muna da dutsen da zai iya aman wuta muna da ƙasar da za iya girgizawa muna da ruwan da za iya turo mana ya ambaliya balle kuma iska amma Allah subhanahu wataala ji ya mana afuwa saboda ya san ba mu da shugabanci na gari rashin shugabancin nan nagari shine aman wutan mu shine balkano din mu shine iska mu shine girgiza kasar mu shine sahara mu shine babban musifar mu rashin shugabanci nagari to haka kowa ya kamata cikin addu'arsa ya roki Allah ya ba mu shugabanci nagari a Najeriya don matsalar mu duk ta shugabanci ce ba abin da ba mu da shi ba kuma abin da ba za mu iya ba an gwada dan Najeriya a ko ina a duniya ya zo na daya mun tura yaran mu hadda qur'ani da tajawidi sun zo na daya a duniya wanda ya nuna ce muna da kwakwalwa an shiga karatun sciences da technology a duniya duk inda ka je sai kaga dan Najeriya zo na daya akwai ƙasa cikin ƙasashen turai wanda adadin likitocinta 'yan Najeriya sun kai dubu goma za a ɗauki mutum daga nan a ce kayan aiki a Najeriya ba likitoci a kai shi turai ko america ko England sai a je a tarar da wanda zai duba shi ɗan Najeriya ne ko ba haushe ne ma musulmi me ya kore shi da kasarsu ba rashin kwakwalwa ko rashin gane karatu ba shugabanci na gari za ka rashin shugabanci na gari shi sa ba wuta ba ruwa ba tsaro ba hanyoyi masu kyau za ka kowa ya addu'a Allah ya ba mu shugabanci na gari a Najeriya domin shi kadai ne matsalar mu ba abin da ba mu da shi ma'adanan kasa wanda muke da su a Najeriya wanda ake amfani sun fadari ga mutane da yawa mutane arziki ne ga ƙasa mai faɗi ga arziki a cikin ƙasa ga mutane masu ƙwaƙwalwa ga su da addini ba ma da ake rigima addini a duniya sai Najeriya zo da tsabar rigima addinin ma rigima ake a kansa wanda an hana kaga musulmi da kirista suna faɗa kuma an tashi sata ba a faɗa wannan suka kashe Najeriya ba kirista da musulmi ba in an raba kun sun tashi ka taba ji an yi faɗan kirista da musulmi a dila to can ba kirista da musulmi so da sharraban kuɗi ake amma masu cika masallatai da masu cika coci su suka kashe najeriya fa so da matsalar mu kwaya ɗaya ce takci ne shugabanci allah babu shugabanci na gari Allah ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah taimaki masu taimakon addini Allah ba mu zaman lafiya da arziki mai ɗorewa Allah ya yi mana dukkan masifu da bala'i da tashin hankali da musifa Allah ya raba mu da kwalara da annoba da musifa da bala'i Allah muna roƙonka ka ba mu shugabanci na gari ka ba mu shugabanni na gari wa ma yanzu mun daina addu'a muke Allah ya gyara to da tsinewa mun ga tana kamawa kuma an ta kama har da mu a cikin wahalar da haka yanzu mun daina hawa mun bari mu ci Allah ya wa wani da wani sai dai mu ci Allah ya shirye shi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 samu wuri ta zauna an ce shi kenan ko da kuma fatan na baya suna jin mu don an ce kamar su ya mic din ba su da kara sosai adasa na baya suna ji ana ji daga baya to to yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu gayyaci malam muhammad aminu ibrahim almadani wanda zai bude mana wannan taro da addu'a Allah shiga fita malam bismillah صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد ya Allah muna roƙon wannan taro Allah ka sa albarka a cikinsa malamanmu da suka shirya wannan abu Allah ya saka musu da alheri ƙungiyoyi na mata da suka zo suka ba da gudunmawa don ganin wannan abu ya tabbata Allah ya saka musu da alheri baƙi na nesa da na kusa Allah ya sa a koma gida lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مؤسرا إلا سرته ولا حاجة لك ردا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka da alkhairi malam Muhammad Aminu Ibrahim Almadani da farko za mu fara ba jama'a haƙuri na rashin fara wannan taro a kan lokaci wannan ya faru ne saboda kamar yadda jama'a suka sani matar gwamna insha Allah ta'ala za ta kasance tare da mu a nan wurin ta kuma kamo hanya za ta zo nan sai aka yi mata waya cewa matar sakataren gwamnatin jihar Kaduna ƴaƴanta sun yi hatsari a mota kuma dama da ita za a zo nan su su biyar da matar gwamna da matar sakataren gwamnatin jiha da matar chief of staff da PPS da sauran su biyar kuma ga labarin da muke samu yanzu haka yara biyu sun rasu daga cikin yaran don haka suna asibiti wajen ɗauko gawa eh, mai yara jana'iza da kuma duba marasa lafiya don haka waɗanda suka rasu daga ciki Allah ya gafarta musu wanda suka ji rauni daga cikinsu Allah ya ba su lafiya yanzu mu kira uban gayya na wannan taro wanda musamman ya baro Kano ya shigo garin Kaduna kafin ya shigo abin da ya asasa a Kano shi ya fara shigo mana Kaduna sannan ya biyo abin da ya asasa din dan ya tabbatar da asasuwarsa a cikin jihar Kaduna wato Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa don ya yi mana bayani ya mana jawabin maraba da baki da sauran jama'a musamman zaurawa ɗari waɗanda muke sa ran aurar da su a cikin jihar Kaduna ƙarƙashin shugabancin Sheikh Ishaq Yunus Almadini Allah shiga fata malam bismillah Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan taro da muka haɗu domin gabatar da shi kuma muna marhabanta da lale da duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara zuwasa wajen wannan taro wannan taro babban alkhairi ne na raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da taimakawa mata waɗanda suka tsinci kansu a yanayi na rashin aure wanda dama annabi ne sallallahu alaihi wasallama yace a kafa irin wannan kungiyar kuma yace duk mai aiki a cikin wannan daidai yake da wanda ya ɗauki makami ya tafi kare addinin Allah daidai yake da wanda ya ɗau azumi bai daina ba har mutuwarsa daidai yake da wanda ya tsaya ya ta tsayuwar dare har ƙarshen rayuwarsa bai taɓa fashin tsayuwar dare ba to matsayinsu ɗaya da wanda yake taimakawa wannan program ɗin wannan hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari wanda shine asasin wannan taro kuma ya kamata kowa ya haddace wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im allazi la yaftir wa kasa'im allazi la yuftir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as alal armalati al-armala ita ce wacce mijinta ya rasu ya batta da yaya ko ko mijinta ya sake ta tana cikin zawarci to manzon Allah ya ce as wanda ya tsaya yake taimakawa irin wannan matar a cikin irin wannan yanayin domin ita ta san yanayin da take ciki ta yi aure ta fito ta dawo gidansu ba ta da cikakken ɗakinta ba ta da cikakken ban ta ga yara in ta bar su a can su tozarta in ta zo da su a hana ta kuɗin abinci da magani da na makaranta saboda haka sai ta wayi gari in wani ya fito neman auren ta ce ban da ƴaƴan in ta zo ta zauna ba ƴaƴan kuma tana tunanin wancan ƴaƴan saboda haka shi wannan mijin ba zai samu cikakkiyar sakewa daga gare ta ba domin tunaninta yana waje saboda ƴaƴanta wani hali suka shiga a irin wannan halin in aka saki mace da ƴaƴa aka shiga irin wannan taɓarɓarewar ba sa gidan babansu ba sa gidan babarsu can babansu ya auro wata nan kuma wani ya auri babarsu in suka zo nan a ce musu agola in sun tafi can a ce ya an kishi a taran kwashinsu so da aka sai a wayi gari an shiga tsanani da musifa to wannan abin annabi ya duba ya ga bazawara tana shiga matsatsi da wahala shi yasa yake wanda ya tsaya wajen taimaka mata an bashi lada irin wanda ya tafi jihadin ɗaukaka addinin Allah an ba shi lada na irin wanda ya tsaya yake ta sallar dare bai yanke ba an ba shi lada irin wanda ya ta kiyamun laili har ƙarshen rayuwarsa bai taɓa fashin ko dare ɗaya ba to daidai suke da wanda ya tsinci kansa a cikin kwamitin taimakawa zawarawa da haka ina taya ku murna 'yan wannan kwamiti aiki ne jajirtacce mai wahala amma a ƙarshe yakan haifar da nasara don haka lokacin da muka fara wannan da ɗari mu ma muka fara wajen tsinto ɗarin da tantance su da mayar da waɗanda za a mayar ɗakin mijinsu don watan shirya su muka yi da mazansu suka koma baya wata kuma ta gaba wata ta zo da wanda take so wata muka samo mata wanda za ta so wata kuma muka shirya su da mijinta na baya aka kira shi aka kira ta aka daidaita wani ma magana sabulu ce kawai sabulu ne ta karar da shi lokacin karewarsa bai ba wani gishiri ta tsugawa mijin amiya sakamakon haka ya sake ta wani ma dubu biyar ne fa ake bin bashi a kansa aka yi saki muka mai da dubu biyar din muka mai da matar dubu biyar ai ba matsala ba ce a kanta a ce an saki aure kuma muka ce kai da kace an cika maka gishiri a miya so nawa ta maka miya a shekara idan ta maka miya ɗari uku da hamsin wanda shine tsawon kwanakin shekara kwana ɗari uku da hamsin sau uku ya zama ta maka miya sau dubu nawa kenan ya kai dubu goma kusan ta maka miya sau dubu da hamsin to a cikin miya dubu da hamsin don kwaya ɗaya bata gishiri ya yawa mai matsala ciki saboda haka wannan abu ya taimaka kwarai da gaske wajen kashe matsalolin da muke fuskanta waɗanda suke har ma sun kai wasu matan sun shiga karuwanci saboda gidansu can an ki kula da su miji ya ki mai da ita ga ya'ya ga yara a kowace aka taɓa kamo ta a wani gida saboda aka da aka zo sai aka ga abin da ya kai ta wannan gidan ta je ne wani ya neme ta ya bata kuɗi saboda ƴaƴanta guda biyu an koro su daga makaranta kuma ta zo ta tabbatar mana da hakan tana kuka cewa dan Allah kada ƴaƴanta su gano ga inda aka same ta saboda haka muka bincika muka tattar da yaran suna makaranta aka je aka biya musu kuɗin makaranta ita kuma ta je ta istibrai aka samu mata miji ta yi aure so irin wannan abubuwa abubuwa ne masu ban tausayi masu ban takaici masu ban haushi wani lokacin ma wani kuma abu ma mai ban dariya saboda haka waɗanda suka shiga wannan kwamiti sun shiga mu marasa ne wato sun shiga gogayya da wani abu sabo a cikin rayuwa wanda ƙasar nan ba a ɗauke shi da mahimmanci ba shine maganan zaurawa da ƴaƴansu marayu da ke hannunsu saboda haka muna taya kowa da kowa murna ko muna fata za a ba mu haɗin kai domin kaiwa ga nasara a cikin wannan tsari muna wa kowa fatan alheri Allah ya sa a yi taro lafiya a tashi lafiya Allah kuma ya sa wannan program ya kai ga nasara kuma saboda ma karfafa wannan program kuna ga ga sunna TV mun zo da su za su yada a kasashe sama da ɗari biyu da suke kallon kusan duk duniya ana kallon sunna TV kuma masu ganin ta sun kai mutum sama da miliyan ɗari a duniya saboda haka wannan program naku zai shiga duniya kowa zai ga irin gudunmawa da haɓasa da wannan kungiyoyi suka yi wajen tallafawa waɗannan bayin Allah muna fata kuma Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya su kuma Allah ya sa su ba mu haɗin kai da mazan da matan mu ga an yi aure mai tsafta mai ilimi mai wayewa wanda za a ci nasararsa baki ɗaya wassalamu alaikum التكبير التكبير Allah ya sa muna da rabu suna na da haratu muna tare da malam abdulrahman kaɗan daga cikin abin da malam ya ɗan yago muku kenan za ku ji inda rashin iya maganar mu kan sa wasu mazajen mu sukan dunkula hannu su kai mana naushi Allah ya kyauta to a wannan tafiya